Ciel preventi demenzon? Ciu movigas pli, ca ciu cesas fumi, tiu povas per tio ancau preventi demenz malsanon. Tion diras la novae gvidlinioi de la Monda San Organizo. Ancau tropezo, diabeto, ca alta premo pli altigas la riscon malsanigi pro demenzo corpe activa vivo stilo, estas cun ligita cun la sano de la cerbo, diras alie la novae gvidlinioi. Grandai studagioi estas montrintai, che corpe activae homoi primal ofte ricevas malsanoin, kiel demenson au Alzheimeron. Corpa activezzo shainas havi avantagian influon alla strukturo de la cerbo. Crome, suffice da movigio lautio estas bona, contra alta sango premo, cae tiu same estas risco factoro por demens malsano. Sub demenso oni comprenas diversain formoin de malsano, ce ciui la mensa productivo tre forte malcrescas. Plei multai trafitoi suferos pro Alzheimero, malsanigintoi ene de malmultai iaroi perdas mensain capabloin cae shangigias en sia personezzo. La malsano conducas regule al sen helpezzo, cae al plei severa helpo besono corpa cae psica. Multai trafitoi ne plu reec conas siain familianoin, celcae el ili farigias agressemai, existas nec preventa vaccino, nec medicamento contrao Alzheimero. En quelcae studagioi tamen povis presentigi cun texto inter la malsanoi, cae la vivo stilo, au aliae san aspectoi. Sur tio nun basigas la gvidlinioi de la monda san organizo. La san organizo gruppigis siain recomendoin pri prevento de tiui malsanoi en du stupoin. Simile kiel en la campoi fumado cae movigiado, oni esprimis claran recomendon por sana cae equilibrita nutrado. Crome, la san organizo diras che ne ocasu reclamo por la consumo de vitaminoi B cae E cae por aliai nutraj al donoi, ciel preventiloi contrau demenso. Crom tio, la gvit en havas limigitain recomendoin. Al tio appartenas inter alie cogna treinado, por pli agiai plen cresculoi, cae pasioi contrau tropezo en mesa agio. Ancau pasioi contrau dangera, cae san damagia consumo de alcoholo estas tiel classifitai. Lau indicoi de la monda san organizo, la nombro de demens malsanuloi dum la venonta iaroi tut monde signife pli altigios. Gis la iaro 2030, la organizo calculas pri gis 82 milionoi, gis la iaro 2050, pri gis cent quindec du milionoi. Nun tempe, circau quindec milionoi da homoi en la tuta mondo suferas pro demenso. La plei grandan riscon malsanigi alportas la alta agio. Antaula seste quina vivo iaro, nur mal multai homoi estas trafitai. Inter la octec quin, gis octec nau en Germanio, ciu quara homo suferas pro demenso. El la vido de la monda san organizo, ancau la generala sano, cae la vivo stilo, havas influon. Lautio, prevento estas do ebla, ancau per publicae san subtenai agadoi.